littafin nan ne mai suna wayatu kaunata littafi na biyu wanda Rukayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ake cewa zuwa wayewar gari tamkar a bas a Kano yake ɗan uwansa gaba ɗaya sun cika asibitin hatta su hajis da ke ƙasar waje tun cikin daren suka sauka kowa ya ga halin da Abbas yake ciki sai ya da hawaye gaba ɗaya ma sai abin yake nema ya zama kamar wani sihiri dan in ciwon kan ya motsa tsabar azaban ciwon da yake ci, har sai an zo an tattale shi dan yakan ci tamkar kwakwalwarsa fa ta cire mu abin gaba ɗaya ya dame su hakanan sauran ƴan uwansa da ke ƙasashen waje ba sa awa guda ba su kira waya sun ji halin da yake ciki ba damuwa kuwa a wajen hajiya babba ba a cewa komai ganin dai abin na ƙara yin gaba yasa gaba ɗaya sauran ƴan uwan nasa suka yi shawarar fita da shi ƙasar waje nan da nan kafin ka ce me an gama shirin komai Hassan da Hussein sun gama bukin din komai a Egypt don ganin likita. Haka nan Atiku da Hafiz suka sake daukar su suka yi Egypt. Ko kwana uku ba shi da tafiya ba Hajiya Saratu da Hajiyar mu suka bi su a baya. Abbas ya sha wahala sosai domin wajen watan shi guda asibiti. Amma cikin hukuncin Allah ya samu sauki sosai. Kowa kuma ya gaishi ya san ya sha fama da jinya. ɗan uwansa daga Najeriya babu wanda bai je ba dan Isa da ya je masa satin sabi a can ko bayan dawowar su ciwon ya ci gaba da tashi lokaci lokaci to in dai ciwon nan ya tashi to kuwa duk wanda yake kaunar abas sai ya tausaya masa sun kai shi asibitoci da yawa a ƙasashe daban-daban duk dai maganar ɗaya ce wai ciwon a cikin ƙwaƙwalwarsa ne sai dai bai kai ga yadda za a yi tiyata ba sannan kuma ko za a yi tiyatar ma akwai matukar hatsari ne dan haka duk lokacin da za a yi tiyatar nan ana buƙatar ƙwararrun likitocin kwakwalwa ne za su yi aikin shi yasa gaba ɗaya abin duniya ya tariye musu yawa kowa tausayin bas yake ji tun daga wannan lokacin shi kenan yasmin ta yi mugun canzawa bas. Ka canza mu'amalarta da shi dan adam kusan ko da yaushe sai ta yi maka waya wajen sau uku a rana amma sai da ta kai a yanzu sai kwana uku bata kira shi ba sai idan shi ne ya kira ta idan ya kira ma ko tana nan a ce ba ta nan da yake a lokacin wayar tebur ce wato lallai haka nan idan ya so Lagos ta daina zuwa gidan ya Ahmad sai dai shi ya je gidansu kuma sai ko ya je ma sai ta ga dama ta saurare shi sai ta ƙaryar cewa ba ta nan ko tana makaranta idan kuma ya sa a ta fito to ba ta sakar mata fuska sai ta dinga yin wani ɗari ɗari ko ta dinga yin baya baya wai ba ta son ta tsaya a kusa da shi sai ta dinga nunawa kamar tana jin tsoron sa ne ma abin ya damu a bas sosai wanda ta kai sai da ya faɗawa wa Hajiya binta halin da suke ciki da Yasmin din Hajiyar kuwa bata yi ƙasa a gwiwa ba ita ma ta shaida wa mahaifiyar Yasmin din wato Hajiya amma ta faɗa mata halin da ake ciki Hajiya amma nunawa ta ita bata san Yasmin na yi wa Abbas haka ba amma dai za ta bincika ta duk halin da ake ciki za ta zo ta yi mata bayani abu har tsawon satuttuka babu hajiya amma babu bayani idan hajiya binta ta kira ta a waya sai ta sa ɗan aikin su ɗauka su ce wai ba ta nan kai daga ƙarshe sai suka dinga cin maganganu suna fitowa babu daɗin ci wai hajiya amma tana cewa ba za su aura wa mai matsalar faɗin hankali ba wannan magana ta yi wa hajiya Binta ciwo wanda ta gagara daurewa har sai da je gidan Hajiya amman akan ta tabbatar mata da abin da take ji a gari a wajen kawayen su ai kuwa tun daga tarbar da Hajiya amman tai mata ta fara san jinin jikinta suna gaisawa ma da yar take amsawa bayan sun gama gaisuwar ne Hajiya amman tai shiru sannan ta haɗe fuska ganin ba ta da niyyar yin magana ne yasa Hajiya dinta ta ce Na ji shiru ne Hajiya shine nace bari na biyo sawu. Hajiya amma ta wani yatsu na fuska sannan ta ce akan ne fa? Hajiya binta abin ya bata mamaki. Ta ce kamar yaya? To tun da kin manta bari in sake tuna miki. Akan maganar Abbas da Yasmin. Wace muka yi kwanakin baya nace na ji shiru shi yasa nace bari in biyo sawu. Hajiya amma ta kau da kai sannan ta ce oke ni har ba da manta to ai yanzu Yasmin karatu take saboda haka ni ina ganin a bar maganar nan har kai ta gama tukunna Hajiya binta cikin mamaki take kallanta sannan magana ta mata bambara kwai ta gyara zamanta sannan ta ce to amma ai ba haka muka yi da ku ba ko haba amma ko kin manta ne Hajiya amma ta ce to yaya muka yi Hajiya binta ta ce tab lallai dan adam to bari in tuna miki kin manta lokacin da kika zo har gidana a cikin daki na kina roko na akan ya kamata in maza wa abas ya fito saboda ai auren ko hankalinta zai kwanta dan kin lura yanzu Yasmin hankalinta ya fi karkata akan aure fiye da karatu nan na ce miki batun karatun fa kika ce wannan abu babu dama sai ta karasa a gidanta sannan yanzu ki ce min gasance ga magana ina ganin mu babu zancen boye boye idan kina ganin abun nan ba mai yiwa bane to a bar shi tun kafin a zoran yana baci Hajiya amma to sauran kafe ta tana faɗin kin ga Hajiya binta ni fa ba na son irin yadda kike min dinnan yaya kamar kin wani sami yarki bayan kin san a girma dai na girme ki ne ka ba kusa ba abota ce irin ta matan abokai nake yi da ke Hajiya binta tace to me nace magana ce ta gaskiya muke yi shi yasa nace miki tsakanin mu ai babu boye boye Hajiya amma tace ke tsaya aure ne ba za a yi da Abbas ba haka kawai ina ji ina gani ba zan bai wa ƴata mai matsala in cuce ta a banza ba Hajiya binta ta ce oho dama abin da nake ji a gari da gaske ne kin zama mafiya amana ke in banda ma ita Yasmin din da ta nace ta ce tana son Abbas din ke kin san yafi karfin ta wallahi in banda na cewar ta ke kin san Abbas ya fi karfin Yasmin wanda tarbiyya bata ishe ta ba mu kuma kin san kan suriyar mu mun fi karfin ai mana goren tarbiyya da ikon Allah kuma za ki ga irin matar da Abbas zai aura wanda ta fi 'yarki komai da komai Ai nan da nan hajiya amma ita ma ta tunsura take suka hau fada wa juna maganganu marasa daɗi musu goron rashin tarbiyya ita kuma hajiya amma tana faɗin 'yarta ba za ta auri makaukaci ba da ƙyar dai 'yan aikin hajiya amma suka tura hajiya binta waje har ta shiga motar ta bakin ta bai yi shiru ba duk inda rai yake to na abas ya ɓaci don cin irin cin mutuncin da mahaifiyar ya ta wa 'yar uwarsa da shi kansa ya rasa abin da yake maka daɗi daga ranar yayi alƙawarin har abada babu shi babu Yasmin ya haƙura da ita da haka kuma gayyar ta watsi sai yarinyar sa ta biyu wato Umaima ita kuma makwabtansu bus din ne gidansu babu nisa da gidan su. sannan kuma ƙawar ƙawar ƙanwarsa ce kusan ko yaushe suna tare da ita kafin a mata aure Isa ne ya fara haɗa su da ita da cewar sa yarinya tana da nutsuwa da hankali sannan kuma ga su makwabta tun Abbas bai dauki abin da muhimmanci ba har ya so shi ma yarinya ta fara shiga ransa ga kuma Ruqayya da ko da yaushe ita ma tana da tsusa masa yarinyar gashi ita kanta Umaiman ita ma tana nuna masa son sa take tamkar me cikin lokaci kankane soyayyar ta sai sa sosai duk gidan babu wanda bai san a Abbas yana neman Umaima ba magana ta yi nisa sosai don har 'yan gidansu Abbas ɗin suna ƙoƙarin turawa gidansu Umaima akan neman izinin su fito kwazon babanta ya aiko gidansu Abbas ɗin akan su yi haƙuri akwai ɗan uwan ita Umaiman da za a haɗa su kowa bai ci daɗin abin da ya faru ba to amma yaya za su yi domin ko ita yarinyar ta nuna damuwarsa sosai ko sai daga baya ne maganganu suka dinga fitowa wai baban yarinyar ya ce ba zai aura wa irsa mai matsalar taɗin hankali ba wannan abu ya ɓata wa 'yan uwan Afas rai har suka so su je su Umaiman wajen mahaifinta su ji a ina ne Abbas yasa yake da matsala ko kuma ya kawo shaidar hakan daga asibiti saboda suna ganin idan ba su tashi tsaye ba mutane za su bata wa afar suna sai da Alhaji Idris ya tsawatar tukuna ya ce a bar su da Allah Umai mubarabar ka bace dan idan rabansa ce da sai an yi ta haka nan kuma duk sun sun bata wa afar suna idan rabarsa ta zo babu wanda ya isa ya hana saboda haka farwa Allah mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya